kan mun ɗau hanya ta sahihu mu zamo al'umma a farahu ƙarfi da muruwa da na jahu habasha tuntuni sarki na sarkin nan ko shahararre na ya kama zumunai da amana kuma babu nifaka da shiyana bisa tsarin nan ta na. haka al'ummar Liberia ba sa son istimariya wurin su zumunta da jiya himma dai ahmadu sakwature gwarzu samure ya kore turawa himma dai ahmadu sakwature gwarzu samure ya kore turawan jaure jifar da su kai masa ya kare shukar da aka yi masa ya sare yau ba sauran istimare mu afirka afirkanmu yantattun ya'ya zallarmu da ƙasa da ƙasa komai namu babare yau mai mulkinmu ko kankan ba a tsakaninmu misirawa tuntun sun shirya sun fara fasa isti imariya sun karfi shirin wahadaniya da fari da bakin ifirikiya suka ce mana yau ba farkiya Allah ya rahamshe ka jamalu nasir mai kaunar mu jamilu da ya kawo tsari tafsilu da ciki ba ƙarya da kululu a cikin juyi na tabdilu misirawa na bisa kan tsarin abdul nasar ba tahiri haɗa kai a afirka da tahariri kuma kawo da dafin istimari a afirka yau ko wace bari allah allah allah haɗa kan afirka mu soyuna sudan ya'ya ne a harare sun sallo logan istimari mulkin son kai ba tahariri babban juyin nan ta nameri ya kawo daidaitar tsari Ismail Azhar ya yi aiki don tumbuke turawan mulki da jihadin wahada ifiriki Allah ya ji kan mutumin kirki da ya goge gun sha'anin mulki Allah Allah Allah haɗa kanmu a firka mu so manufar mu anan da mu zama na mutunci da lumana kuma babu nifaka da hiyana sai ban girma kuma da lumana sabon tsari na afirka na in kuru ma hakika gwarzo na yai mulki na babu hiyana ya ce kowa ya shigo gana da fari da baki na afirka na ba bambanci yau daidai na haka ne tsarin Najeriya haɗa kai da zumunta da jiyayya a cikin tsarin federaliya da fari da bakin ifirikiya a gidansa yake Najeriya ga wan janaral da ya ɗau lamba da mazajen yau ba su ɗauka ba bai zingin kanci ko ɗai ba yayyaki haikan yai galba da afirka a yau ba a manta ba gaba sojojin Najeriya kun ɗau suna tarihiya daga sojojin ifirikiya tun farkon yakin duniya ku azaba gaba ba kwacin baya waji ku da ya tsara mafarkinsa da ya gan shi kamar shi ne fasha ga kanjin zinare kansa ga fadawa daga gajensa, ya yi imani babu kamarsa manufarsa sai hargiza al'umma haka har da fitina da husuma dan tawaye ko mai himma ƙarshe na kunya da nadama haɗa kai mu yanzu muke nema ni da salama a afirka guda haka al'umma ba rai sai ba da karama lallai ne kwango guraza haɗa kai yanzu shi ne zabi in ji gwarzo ya tashin wabi kiran haɗa kai labi-labi da zumun safir kan akrabi kun tabbata yayan kirki kun girmama kowane ifiriki kun tsarin kyakkyawan mulki kun tabbata yanci bilhaki haƙƙi kun kungihi da zumunta bir sirki al'ummar kwango kasa daina asali kakanku guda daina fatar mu zumunta da lumana haka kulla zumunci a amana haɗa kan mu ka mu soyuna kamun tuna gwarzon mu lumumba ya samu a hanya mai galba ku kuka na rashi nai ba a ƙasar sa ba a yi tamkar shi ba a kama azumin sama kwabta ba in garma ta gaba bokasa burinsa a firka ta bunƙasa mai yaƙi ja da gabobinsa bisa kula zumunta da zumunsa tsarin ofara shan bokasa tsarin ban girma junarmu kuma ba bare a tsakaninmu mu ta irin ƙargar kanmu kan mun ga mutuncin junarmu da mu sa'adu da burinmu jabin sai kun wajen aiki don tabbata yancin ifiriki bisa tsarin kyakkyawan mulki kan kun ka tsaya yinki da nadaman nan ta marar kirki ko albarban bayana aniya aikin haɗa kan ifirikiya aka tumbuke imariya ban girma kirki soyayya shine ra'ayin Najeriya tsarin banza na irin su iya simi zuba kwarrodisiya a ɗariƙa ce ta simisiya mai jaddada istimariya, jama'iyyar rudi da zaura ba mai so na ifirikiya in ma jama'ar rodisiya ku fito fili yau ba ɓuya ya ko yanci da hukukiya girman asalin ku ya ku fito haɗa kan ifirikiya jiniyar yanci yau ta koka a kudancin nan yau na afirka mai barci yau duka ya farka don karfan yanci ba shakka komai ɗauri komai duka afirka afirka mu da kasa da ƙasa komai namu fetur zinare daimanmu ga kwal ga ƙarfe da kuzanmu da azurfa da tagullarmu mu iko da ma'adanmu a da ko a namurna kyakkyawan mulki ya zauna mai taubata yanki da lumana mun nemi zumunta da amana haɗa kanmu a firka mu so juna Allah ya Allah Allah haɗa kanmu a firka mu so juna na kimtsa na rike kundina na zarce sai lume zan kwana gano 'yan togo abokaina birni na zumunta da lumana da mutunci kowa na murna wani shi ya nan kirki bisa hanyar nan mara tafriki da ake fata duka ifiriki lallai mu yarjar aiki domin haɗa kan ya a wafa bolta ba lalaci sun kai shirin nan na zumunci kuma sun riƙe kowa da mutunci a wagadugu kun yi garin yanci a ka guda ba bambanci mali ba za su yi barci ba haɗa kai suka ce ba wasa ba tun can asali ba su gada ba ba su yarda su ɓalla zumunta ba girma daraja kuma da sahaba sai huhu ya banye ya ɗau himma bisa kurra zumunci da karama ku gujewa raya da kusuma ba sa haɗa kayan al'umma haɗa kai a afirka muke nema sarariyar lallai ba shakka sun kai riɓi zumunta na afirka gwarzaye ne tuni sun farka a ƙasar su ƙasa mai albarka da muke fahari yau afirka zalle ka bi saukan ambarni in ziyarci afirkan ikiwani ga foci sun tare a gini sun shimfiɗa mulki mai muni har sun hana masu kasar gani haka ma a mazambi da angola sun haddasa mulki mai zilla ba mai cewa ko mai kala mun dai zage babu kasala sai mun karbo istiklala afir kafir kafir kamu yan taskin yaya mu yau mu ne ke mulkin kanmu ta mu ya ki mu. da suke kulle a mu. na sabka batas babban birni gun harka tun tsohon karni 'yan ya tuntuni sun gane nasarar mu kulla zumunta ne haɗa kai galba ne ƙarfi zan tashi in sabka a nairobi in gano 'yan kiniya a sahabi gwarzaye ne babu da ifi sun tabbata su da ƙarfi labo da mu taru mu kai jafi jomo kenya ta gaishe ka afirka kasan yan afirka muke ikon kowace harka yau kowace lungu afirka ra'ayin guda ne ba shakka wa zai rude ku ba mai bata muku sunarku ku yawai da makwabtarku shi ne darajarku da ƙarfinku shi ne ƙarfi na afirkanku tuni ya ta yi ɗamarar yaƙi da siyasan nan ta bakin mulki mai danne yankin ifiriki kuma ba saƙo ya zindiki da barandan turawan mulki amalawi ba za ka ji wargi ba haɗa kai suka ce ba shirme ba ba su ware sun ƙi zumunta ba ‘yan iska nan ba su da galba. ba za su ga goyon baya ba haɗa kai ba wai haɗa baki ba a yi zalunci aike ta ba ko ko hana kulla zumunta ba ko ko yaƙin nan madari ba da yake halaka da mutane ba manufar mu daban da na yan iska burin su a karkasa afirka su sayar da ƙasa eka eka su bar mu a raɗe cikin buka abadan ba a haka afirka somali suna kishin kansu sun san daraja ta afirkansu ba ma su haɗa su da junarsu sun ce haɗa kai na afirkansu ne yau babban burinsu ya ma sun 'ya'yanta da faransawa kare ne ta ita dai yau ce mulkin kanta ta kulla shiri da makwabtanta haɗa kai zalla suka fuskanta wa'azinmu da mu da somaliya da na al'ummar edisiniya haka za jama'ar iritiriya ku tsaya bisa babban jam'iyya ne haɗa kan ifirikiya uganda ta ce kowa yanci manufa haɗa kai nan da mutunci sannan kuma girma da zumunci ba raini ba kuma kaskanci ne haɗa kai shi ne yanci manufar mu sanin darajar kanmu da sanin girman al'adunmu da tsaya kan addininmu shi za shi kawata afirkanmu mu fahimta mu yarda da junarmu a aminta afirka da hanyoyi a yi yawo ba wani juyayi daga asmar har ya zuwa kayi daga hartun har mauritaniya ruwan da burundi mazaje ne sun ɗau yanci na su ‘ya'ya ne daman asalinsu iri ɗai ne mun gan ku agwa mata gwaye ne dadin ku kulla zumunta ne zancen haɗa kai muka neme ku na afirka ku kawo ku. shi a girma da mutuncinku afirka ƙasar ku halalinku da buƙaƙe har da ku. tabbar yau daular libya sun gane istimari